Hilay. Napakalalim na English yung binasa ni Hilay, King James Version. Talagang nakakabulol yun eh. Kaya yung fruit eh, parang tunog na fruit. <laughs> Pero Lai, thank you, thank you, thank you. Napakahirap banggitin ang King James Version. Pero yan, uh, balik tayo sa ating series ngayon, part 2 ng ating tinatawag na o pinamagatang mag-ingat kay Cain. Okay? mag-ingat kay Cain. By the way, pag-pray natin itong moment na ito kasi minsan naglalag ako, no? Minsan, ah, pag pinapakinggan ko yung recording, parang minsan may mga putol-putol eh. So, minsan nagmamadali ako kasi ayokong at saka minsan paulit-ulit para kung sakaling minsan ay hindi ninyo narinig yung puntos ko ay mali na uli yun. Pero let's just pray for this moment na hindi ako talaga magputol-putol. Okay. Mag-ingat kay Cain, part 2 tayo. Pero bago yan, meron muna tayong isang uh, ilustrasyon na makakatulong sa ating punto ngayon. Okay, I think kilala ninyo si Francisco Baltasar o si Balagtas. Ang aking katukayo, si Kiko, yan, si Francisco Baltasar, ipinanganak noong 788 at namatay noong 1862. Isa siyang tubong Bulakenyo pero masigit na tumira sa Bataan. At noong 1838, 50 years old siya, isinulat, biruin mo yun, 50 years old. Creative writer pa rin itong katukayo kong ito. Isinulat niya itong isang napakagandang tula, aklat tula na Florante at Laura. And by the way, pagdating sa uh, Florante at Laura, etong ating mga bayaning si Rizal at Mabide. Eh. Maybe hindi nyo alam to no, pero si Balagtas ay naunang mabuhay kumpara kina Rizal at Mabini. Si Rizal ay pinanganak noong 1861 at namatay noong 1896. So kung namatay si Balagtas ng 1862, one year old pa lang yata si uh, one, one year old pa lang si Rizal noong 1861. Birayin niya 'yon? Grabe. At si Mabini 1864 ipinanganak. So nauna si Balagtas ha, kumpara kay uh, Rizal at kay Mabini. Pero itong si Rizal at saka Balagtas, napakatitinding mga bayani natin. Itong si Mabini, alam nyo ba na itong book ni Florante Trao, ito, may mabasa ninyo dyan sa isang uh, in-screenshot ko sa book ko na Florante at Laura. Nasa ba yung Florante at Laura ko? Yan, meron akong copy. Yan, bilang isang writer, paborito ko to, Florante at Laura. <clears throat> Napaka madalas kong basahin yan. And by the way, naalala ko yung ministry ko rin sa Baguio dati sa isang Christian organization. Gusto ko lang magmayabang. Alam niyo bang tinagurian akong makata sa isang program? Ayan, hindi. Ah, pagyayabang lang. Huwag nawa akong tamaan ng kidlat ngayon dito. Di ba, naman naka, ano naman ako eh. <clears throat> Yan. Pero yon etong si Mabini, grabing Mabini ito, napakatalas ng utak talaga, napaka-photographic mind. Isinulat niya yung gumawa siya ng sariling kopya niya ng Florante at Laura sa pamagitan ng memorya lamang. Grabe, grabing bayani tapos itong si Rizal, nung papunta sa Europa, ang kanyang baon-baon, bit-bit-bit-bit na isang Tagalog na o galing sa Tagalog o gawang Pilipino na aklat ay ang Florante Outlaura. So, ang ibig sabihin, ganun yung inspirasyon o influensya na naidulot ni Francisco Balagtas sa ating mga dakilang bayani. Tuloy ngayon, pumapasok sa mind ko. Kaya tingnan nyo to no? Saglit lang, ano? An sa totoo lang, bilang bayan, ang dami natin pwedeng maipagmayabang. Eh. Sa totoo lang, Kaso nga lang ngayon, dulot ng kolonyalismong pag-iisip, yung ating utak o yung utak ng ating mga maraming mga kababayan ngayon nawawala sa pag-utilize ng ating sariling kaugalian o ng ating sariling uh, kabihasnan at saka ng ating katutubong kakayahan bilang mga Pilipino kasi inaakit yung ating utak na gumaya sa ibang nasyon. Pampihira uh, ah, huwag na nga ako magano baka mapunta ako sa ibang topic pero ang tayong mga Pilipino meron tayong yaman bilang nilikha ng Diyos na isang lahi na unique sa ating sarili that's why sa totoo lang proud ako na mag-preach sa Tagalog hindi sa English Uh, yun nga kay Rizal, ang sino mang hindi magmahal sa sariling wika, higit pa sa malansang isda. Pambihira. Kaya ako nabanggit yan kasi may kakapanood ko pa lang na ano, eh, mga bagay-bagay sa YouTube na may kinalaman sa mga local churches dito sa ating bansa. Tuloy, mas natuwa pa ako kay Ed Lapich at saka kay Eli Soriano ng mga makabayan. Ay nako. Anyway, ano ba yan? Naliligaw ako ng topic eh. Pero yan si Rizal at Mabini ay na, nadulutan ng inspirasyon at motivasyon ng, ng gawa ni Francisco Balagtas. Now, kaya ako binanggit siyang si Francisco Balagtas at sa kanyang, kanyang Florante at Laura. Kasi dito sa Kabanatang 11 ng kanyang Florante at Laura, ay merong napakagandang ilustrasyon sa atin na magtuturo o maghahatid sa atin sa pagkakaunawa sa nangyari sa pagitan kay Abel at saka kay Cain. Okay? Now, ito yung nangyari. Just to make the story short, yan yung aking pinaka talagang pambungad o yung aking kumbaga transition just to make the story short. Isang araw sa kwento, itong binatang si Florante ay pinapunta ng kanyang mga magulang sa Atenas. At doon sa Atenas, eto, pasok na lang tayo sa 211 at 207 na talata. Ganito yung kanyang nasaksihan. Sa dinatnan doong madlang nag-aaral, pumunta siya sa Atenas, ha, ah, itong si Florante, kaparis ko'y batang kaba, kabagong tauhan. Meron siyang naging uh, kasabayan doon na bago rin na estudyante. Ito'y si Adolfo ang aking kababayan, kababayan niya. Anak ni Conde Silinong Marangal. Okay? Si Adolfo, naging kasabayan niya doon sa pag-aaral sa Atenas, galing sa isang pamilya na marangal o mayaman. Ganito yung nangyari. Tungkol kay Adolfo, 208. Ang kanyang edad, labis ng dalawa. Sa dalakong taon, nalalabing isa. Siya'y pinupuon ng buong eskwela marunong sa lahat ng magkakasama. So, ibig sabihin, itong si Adolfong ito na naging kasabay niya sa pag-enroll doon sa Atenas ay pinupuon ng buong eskwela. Kapag sinabing pinupuon, alam niyo yung word natin, puong may kapal. Kumbaga, uy, sin sinasamba, pinupuri. Siya yung leader, siya yung boss, siya yung tinitingala. Itong si Adolfo. So, marunong sa lahat ng magkakasama. Sikat at matalino itong si Adolfo. Yun yung kanyang uh, natunghayan. And then sa 209, patuloy, mahinhin ang asal na hindi magaso at kung lumakad pa'y laging nakatungo mabining mangusap at walang katalo, lapastanganin may hindi mabubuyo. So ibig sabihin itong si uh, si si si Adolfo hindi lamang sikat at matalino kung hindi kung hindi hindi rin agresibo, hindi pala away, mahinhin ang asal na hindi magaso. Kapag sinabing hindi magaso, eh hindi tumalikot, hindi magaslaw, hindi pag ganyan-ganyan, mahinahon. Parang si Kurama doon sa Yuyu Hakusho na pinapanood namin lagi ni Calvin tuwing umaga. At kung lumakad pa'y laging nakatungo, ganyan, no? Oh. Grabe, parang a man after my own heart. Parang ganun ako eh. Siguro sabi ni Maya weh parang ganun. So, mabining mangusap. Pag sinabing mabini, may dignidad, makapitapitagan, marangal, maingat, at walang katalo, walang makakaaway eh. Kasi napaka mabining mangusap, maingat mangusap. At kung sakali man na may mang away, lapas tanganin man, hindi mabuhi, hindi mabubuyo, hindi manununtok, hindi mo mapoprovoke. Ganon, hindi agresibong tao. So, hindi lang sikat at matalino itong si Adolfo, kundi hindi agresibo. And then, tuloy pa. 210 ano pat sa bait ay siyang huwaran. Ayun, huwaran talaga. O nga naman. Nang nagkakatipong nagsisipag-aral, sikat talaga sa klase, sikat sa paaralan. Itong si Adolfo, sa gawa at wika'y di mahuhulihan ng munting panira sa magandang asal. Grabe, hindi mo mahuhulihan. Wala kang makikitang anumang batik ng pwede mong ipanira sa kanyang magandang asal na ipinapakita. Ganyan si Adolfo, huwaran at walang kapintasan. At ito pa, 211, ni ang katalasan ng aming maestro. Kaya, at pagkabihasa sa lakad ng mundo ay hindi matarok ang lalim at tungo ng pusong malihim nitong si Adolfo. Ibig sabihin, kahit na yung maestro na nila o yung professor na, sila, na nila sa Atenas na isang eksperyensyado na matalas na yung pag-iisip, bihasa na sa mundo, alam na yung mga bagay-bagay sa buhay, pero kahit ganun yung kanilang professor, hindi pa rin matarok yung lalim ng patutunguhan o yung takbo ng pag-iisip ng nitong si Adolfo 4. So napakalalim na tao, malalim at malihim. Kumbaga eh, sa, sa, sa kataga ko pa eh, itong taong to ay isang setso rin. Grabe, isang setso rin. A man after my own heart. And then ito pa, 212. Ito yung ito yung isa pang observation ni, ni, ni Florante. Aking pagkabata ang kinamulatan kay ama ang bait na di pa imbabaw yaong namumunga ng kaligayahan na nakay sa pusong suyot igalang. So nag-transition dito sa Florante sa kanyang observation at bumalik sa kanyang karanasan sa kanyang magulang at ina. Na, na, sa kanyang karanasan sa kanyang magulang at ina, naramdaman niya sa kanyang mga magulang yung uri ng kaligayahan, ay yung uri ng ng pag-ibig na namumunga ng kaligayahan sa puso na kumbaga nanakay nanonood talaga sa puso na kung na, na gumagawa ng respeto okay so binalikan niya yon at uh, sa pagkakatong ito uh, gusto kong uh, pasalamatan yung aking ita sa kanyang pag-ibig talaga kasi alam ko yung pag-ibig ng dahil kay mother ganyan kaya si Marwin, inaano niya yung pag-ibig ko ngayon na inspirado rin ng, ni Mother, ng pag-ibig ni Mother sa buhay ko. Next naman, ganon. Pero tuloy natin ang kwento. So yun yung obserbasyon ni Florante, binalikan niya yung kanyang karanasan ng pag-ibig o ipinamulat ng pag-ibig ng kanyang mga magulang sa kanya and then ito yung kanyang naging obserbasyon balik kay Adolfo. Sa pinagtatakhan ng buong eskwela, bait ni Adolfo ipinapakita, hindi ko malasap ang haing ligaya. Biruin mo yun, hindi niya daw malasap sa panghaing ligaya ng magandang asal ng amakot ko't ina. So, ang ibig sabihin, kung ikukumpara niya daw yung magandang asal na ipinapakita ni Adolfo sa mga kaklase o sa buong paaralan, hindi niya dito madama yung magandang asal na ipinadama ng kanyang ama't ina sa kanyang sariling buhay kasi hindi ito nagpapakita o naghahatid ng kaligayahan sa puso niya eh. So nakaka-sense dito si Florante ng kakaibang bagay eh ng kakaibang bagay na, na parang gusto niya sabihin there's something wrong here parang ganun may, may something wrong sa ipinapakita nitong uh, taong ito eh and then no wonder pagdating dito sa 214 ganito yung kanyang sabi ni Florante tungkol kay Adolfo tungkol sa kanyang kaugnayan kay Adolfo puso ko'y nangilag na siya'y giliwin aywan nga kung bakit at naririmarim ilag siya eh Si Adolfo na may gayon din sa akin, nararamdaman ko kahit lubhang lihim. Ang ibig lang sabihin, hindi sila magka-vibes pero maganda ang asal ni ano ah, na ipinapakita ni Adolfo. Uh, ah, siya ay talagang huwaran sa klase. Pero pagdating sa karnasan ni ano ni Florante na kung ang pagbabatayan niya ay pag-ibig na ipinakita ng kanyang magulang at ina sa kanyang buhay, hindi niya madama yung ganung uri ng pag-ibig at kabaitan ng loob kapag makikipag uh, kapwa siya kay ano Adolfo puso ko'y nangilag na siya'y giliwin eh Aywan nga kung bakit at naririmarim. Hindi sila magka-vibes. Kumbaga, may something sa aura ni, ni Adolfo na hindi niya magustuhan. Something na ganoon And then, pagdating sa 215 at hanggang 219, merong panahon na sa tula ay ipinakita ni ni Balagtas na itong si Florante ay lumago sa karunungan. And then sa kanyang paglago sa karunungan, dito nagkaroon ng kakaibang pagbabago. Eto, 220. Dito nahubda ng kababayan ko, ng hiram na bait na binalat kayo kahinhinang asal na pakitang tao na kilalang hindi bukal kay Adolfo. Na ang ganda ng insight dito actually kung pag-aaralan ng tula. Nagkaroon ng discernment at sensitivity matindi at careful itong si Florante nung siya'y lumago sa karunungan. That's why, footnote lang ano. Alam ninyo, common grace to eh Ito'y common grace and common sense. Eh. Kahit unbeliever si Balagtas, pero biruin nyo, nakita niya yung ganitong magandang prinsipyo na pwedeng, actually, tawag ko dito, borrowed grace eh, kasi supposed to be tayo yung siyang dapat magsabuhay ng ganitong katotohanan eh. Alam niyo uh, ah, ah, sinabi ko na to sa nakaraan, kung gusto ninyong lumago yung discernment ninyo, yung sensitivity ninyo, kinakailangan ninyong lumago sa knowledge Walang paglago sa discernment kung walang paglago sa knowledge. Hindi magkakaroon ng spiritual discernment kung walang kaalaman at paglago sa Word of God. Kaya ang dami mga nasa simbahan ngayon naliligaw ng landas kasi hindi lumalago sa Word of God. At bakit hindi lalago sa Word of God? Eh kasi yung pulpito hindi nangangaral at nagtuturo ng maayos tungkol sa Word of God. Sampatalastas lamang yan gusto kong sabihin na kung gusto nating lumago ang ating sarili sa spiritual discernment, kinakailangan nating lumago sa Word of God. At yan yung dahilan kung bakit ako ganito mag-preach sa inyo o mag-share ng mga bagay-bagay. Sapagkat gusto ko kayong lumago at magkaroon ng spiritual discernment, maging mga batikanong kristyano. Okay, mga mapagkilatis. Tuloy natin ang kwento. And then sa isang isang araw, masigit na, natunghayan ni ni Florante yung talagang pagbabalat kayo nitong si ano si Adolfo nung sa isang pagtatanghal. Just to make the story short, no. Nung sa pagtatanghal na yun kasi may mga script sila eh. Ah, etong si Adolfo hindi sumunod sa script. Meron siyang sinabi na hindi ayon sa script. Naalala ko tuloy yung dating palabas sa pinanood namin sa GBI eh, na kung saan kinilig ako eh, A Walk to Remember na ang bida ay yung dati kong hinahangaan na artistang Amerikano na si Mandy Moore. Wala pa si ate niyo sa buhay ko nun syempre. Pero doon eh, yung kanyang naging uh, asawa eh, umalis sa script. Ayun. Pero dito, sa isang pagtatanghal, etong si Adolfo umalis sa kanyang script eh. Hindi sinundan yung script supposed to be sa script magkapatid etong si si Adolfo at saka si Florante pagdating sa role playing doon sa kwento. Pero nagulat na lang si Florante nung habang uh, doon sa role playing may biglang sinabi itong si Adolfo na wala sa script. Gulat na gulat si ano si si Florante at ito yung sinabi 227. Nanlisik ang mata't ipinagsaysay ang hindi ang ditsong nasa original Ibig sabihin, wala sa script. Kundi ang winigay, ikaw ang umagaw ng kapurihan ko, dapat kang mamatay. Natandaan ko tuloy yung isang pelikula dati, ewan ko kay Sharon Cuneta, pero siguro alam to ni Mama. Inagaw mo ang lahat sa akin. Yun na, hindi na nakayanan ni Adolfo yung yung kanyang pagbabalat kayo eh. Kasi itong si Florante sumisikat na rin eh. Nagiging rival niya na rin eh. Kasi tumaas na rin sa dunong at kaalaman itong si Florante at naging kanyang naging karibal na rin talaga sa kaalaman at sa kumbaga sa pasikatan sa eskwela. And so, hanggang sa yung time na, na nakuha na ni Florante yung pagiging number one sa school at eto nga, pagdating sa tanghalan, hindi na nakaya ni Adolfo yung kanyang tinatagong sakit at inggit sa kalooban laban dito kay Florante at doon sa tanghalan ito yung kanya sinabi ikaw ang umagon ng kapurihan ko't dapat kang mamatay and then kapag magbabasahin niyo yung 228 sa 229 ng mga talata doon, munti ka nang mamatay si Florante. Bakit? Kasi habang sinasabi yon ni Adolfo, kinuha niya yung itak at akala ng mga tao ng time na yon ay props na yon parang props, pero hindi, totoo palang taga totoong taga yun. So tatagain niya sana si Ado, si ano si Florante pero buti na lang yung best friend ni Florante na si Menandro biglang iniligtas si si Florante at yun hindi tinamaan ng sunod-sugunod na pagtataga ni Adolfo. So diyan nagtatapos ang makasaysayang kwento ni Balagtas. Okay, now course, hindi yan historical. Pero yan ay ideological. Panahon pa lang ni, Bata, ni, ni Balagtas, meron ng ganyan mga problema sa lipunan ng Pilipinas. And I think hanggang ngayon, sa ating lipunan ngayon, may mga ganyang mga uh, pangyayari at kalagayan pa rin sa ating lipunan ngayon. And so, ano yung punto na pwede nating matutunan dyan? Actually, napakarami Napakarami. Ang punto lang ay may mga taong balat kayo. May mga taong balat kayo. At kung sasalaminin natin yung common grace and common sense na natuklasan o naobserbahan ni Balagtas sa lipunang Pilipinas noong 17th century pa lang, how much more ngayon sa ating bansa ngayon, sa lipunan ang ginagalawan natin ngayon. And I think maging sa loob ng lokal na simbahan mga Kristiyano, Okay? Pero, tungkol sa pagbabalat kayo, uh, sabi dito sa Kawikaan 23 verse 6 to 7, ganito yung masasabi ni Haring Solomon. Kung si Solomon, ang daming paliwanag na pwede ko masabi doon sa pinasa kong kwento, no? pero wala akong oras. Actually, kinakailangan ko ng one month para may paliwanag yun to lang yun. Pero gamitin ko lang dito sa Solomon sa Kawikaan 23 verse, verse 6 to 7. Ganito yung kanyang sabi, oh. tingnan nyo. Huwag kang makikikain sa taong kuripot sa King James Version, mas maganda yung pagkakabanggit o kataga na binanggit kaysa sa word na kuripot eh. Kasi pag kuripot, kuripot lang eh. Pero yung sa King James Version, evil eye, may masamang tingin. Huwag kang makikikain sa taong may masamang tingin. Ninanasain man ang masasarap niyang pagkain sapagkat iyon ay maninikit sa iyong lalamunan. Bakit? Eto pa, tinan nyo. Verse 7, Aanyayahan ka nga niyang kumain at uminom, ngunit hindi bukal sa kalooban isisuka mo rin ang lahat ng iyong kinain at masasayang lang ang maganda mong sasabihin. Kita niyo yon? Ibig sabihin, yung taong yon na mayaman, na nagpapakain sa'yo, na magpapainom sa'yo, gumagawa, nagpapakita ng ekspresyon o aksyon ng kabutihang asal sa'yo, pero ang totoo, may masamang tingin sa'yo. Kuripot. Ayaw ka. So sabi dito, oo, aanyayahan ka nga niyang kumain at uminom, ngunit hindi bukal sa kalooban. Ganyan yung mga taong balat kayo. Kunyari, gumagand, gumagawa ng mabuting bagay para sa'yo. Gagawan ka ng mabuti. Pero kung totoo, <laughs> balat kayo. Hindi bukal sa kalooban. Kaya tuloy, isusuka mo rin ang lahat ng iyong kinain at masasayang lang ang maganda mong sasabihin. Anong ibig sabihin yan? Well, ang, ang simple ibig sabihin yan, kung by illustration lang ulit, di ba kapag nagluluto tayo, minsan kahit na yung luto natin, lalo na ako, no? Ito si Frank, eh, maano to sa luto ko minsan, eh. Pero minsan, di ba, kapag may mga luto, uh, uh, kunyari, yung luto, alam naman nating hindi maayos yung pagkakaluto. Pero pag sasabihin nung nagluluto, niluto ko yan out of love. With love. Yung substansyang nilagay ko dyan ay eh, love. Do, do pagdating sa mga ingredients yung luto ay hindi kumbaga masarap hindi hindi malasa pero kung niluto yun ng tao out of effort ng love ng um, na mula sa pag-ibig at care para sa iyo, 'di ba sumasarap yung pagkain kahit hindi ganoon kalasa? Kasi niluto ng isang taong concern para sa'yo, nagmamahal sa'yo. So, uubusin mo yon natutuwa ka, hindi dahil sa, may, may lasa lang dun sa kanin, o kaya sa manok, o kaya sa gulay. Hindi, kahit wala yung mga pampalasa, pero kung ginawa yun ng nagluto out of love, ang sarap ubusin, ang sarap kainin. Di ba? Ganun yun. So, ganyan yung sinasabi dito. Pero kung yung isang tao, bibigyan kanya ng isang bagay, gagawan kanya kunyari ng isang aksyong mabuti, pero hindi bukal sa kalooban, isusuka mo yun. Ibig sabihin, parang walang lasa. Hindi mo ma-feel yung kanyang, sa kaibuturan mo, yung, yung, yung mabuting aksyon na kanyang ipinapakita sa'yo. Eh bakit? Eh balat kayo eh. Balat kayo. Yan yun. No wonder. Ito pa, ito po. Uh, ang sabi dito, awit 55 verse 20 to 21. Itong taong dati aking kasamahan, and by the way, itong awit 55, ito'y awit ng isang salmista tungkol sa kal- kanyang kalagayan na trinaydor na mga kaibigan o trinaydor ng isang grupo. Okay ha? Ah? Trinaydor ng kaibigan o trinaydor ng isang grupo. So ang sabi dito, uh, si David, sabi ni David, itong taong dati aking kasamahan, <laughs> dati niyang kasamahan, mga kaibigay kanyang kinalaban at hindi tumutupad sa aming kasunduan. Hindi daw tumupad sa kasunduan, kinalaban yung mga kaibigan, pero dating kasamahan. Pero noong nandoon pa sa kanilang samahan o sa kanilang grupo, ganito yung attitude ng taong ito na hindi tumupad sa kanilang kasunduan o sa kanilang tipan, sa kanilang pledge sa isa't isa. Ito yung naging, ito yung aksyon ng taong yun. Habang hindi pa ipinapakita yung pagiging balat kayo. Ang sabi ni David, ang dulas ng dilay parang mantikilya. Ibig sabihin, smooth talker itong dati nilang friend na ito. Ngunit nasa puso, pagkapuot niya. Friend nila, pero I mean, member sa grupo nila, pero may something sa loob ng puso eh. Pagkagalit, hindi pagkagusto sa kanila ang mga salita na tulad ng langis o mantikilya, ngunit parang tabak ang talas at tulis. Guli niya yan. So nasa loob ng grupo mo, <laughs> ah, dami ko dami ko pambihirang naalala tuloy ng mga bagay-bagay dito simula pa bagyo hanggang dito. Grabe. Ay, grabe. Ang dulas ng dilay parang mantikilya, ngunit nasa puso pagkapot niya. Akala mo, friend mo forever. Pero hindi pala. Smooth talker sa'yo. Ang ganda ng sinasabi sa'yo. oh, grabe. Laging uh, ah, papapupurihin ka talaga. Ang mga salita niya tulad ng langis, ngunit parang tabak ang talas at tulis. Balat kayong tao. Balat kayong tao. Grabe. At tungkol sa pagiging balat kayong tao, nasabi ni John Calvin, kanyang komento sa Genesis chapter 4 verse 8, ganito, ang mga balat kayo ay higit na nakakatakot. Isinalin ko sa wikang Tagalog, ano? Yung kanyang sinabi, o komento sa Genesis 4 verse 8. Ang mga balat kayo ay higit na nakakatakot kapag sila'y nakikihalubilo sa'yo na tila isang matalik na kaibigan. Ito pa sabi ni Calvin, patuloy niya, sapagkat kung sila'y walang pagkakataon na saktan ka ng hayagan publicly, magmumukha silang mapayapang tao upang makalapit sa iyo. may puot sa iyo no? pero hindi pinapakita, nagbabalat kayo. So, hindi ka masaktan sa public. So, gagawa ng paraan, magmumukhang santo para makalapit sa iyo. Magiging kunyari, friend mo, magla-like sa iyo. Parang ganoon. Pero ito, ang sabi pa ni Calvin, ang mga tulad nila ay mga ganid na hayop. Ibig sabihin, talagang sila ng sila. Mga lamon ng lamon. Mga ganid, walang kontrol na mga hayop. Ang mga tulad nila ay mga ganid na hayop sa harapan ng Diyos. Ganda ng word dito ni Calvin. Ang isang balat kayo, ganid na hayop. Grabe. Kaya di nakapagtataka na hikayatin nila ang tiwala ng tao kasi mga ganid na hayop sila Kaya't ginakapagtataka na hikayatin nila ang tiwala ng tao sa pamagitan ng balat kayong pakikipagkaibigan upang may masila sila. So yung, ang gustong sabihin ni Calvin, makikipagkaibigan sila sa'yo para maging prey kanila. Kasi predator sila eh. Ay, ang dami kong puwapasok na bagay sa utak ko ngayon pagdating sa ganyan. Yung sasamantalahin ka, alam mo yon Pero since wala sa topic natin, hindi ko papakialaman. Pero ganun yung mga balat kayo. Kakaibiganin ka, kukunin yung tiwala mo, pero yung kanilang pinaka-purpose is yung silain ka. Pakinabangan ka. Parang ganun. Parang ano eh, sa kasabihang Pilipino eh, ah, ako'y ginawa mong parang isang laruan na matapos pagsawaan at iwanan ay itinapon na lang. Nakalimutan ko yung pinaka-exact na pagkakasabi pero parang ganun yung punto. Para kang laruan lang na matapos pagsawaan, itinapo na lang sa daan. Ganun. So yan yung balat kayo. Now, ano yung connection yan sa ating pag-aaral dito sa Genesis chapter 4, verse 1 to 8? Well, napakalaking bagay actually. And actually, itong Genesis chapter 4, yung senaryo dito sa pagitan ni Abel at Cain ay napakayaman sa mga aral. And I, kung ako masusunod, kung hindi ako gumagawa ng series lamang o kaya ng chapter by chapter na na goal sa sermong ito, kung wala akong ganyang uh, parang objective o goal, pwede kong pwede kong i-preach ng 6 months yung Genesis chapter 4 verse 1 to 8 para lang maibigay sa inyo yung detalye ng napakayamang mga aral na matatagpuan dito. But again, ito, just to make the story short or just to make the point short, ganito lang. Dito kasi, sa Genesis chapter 4, verse 1 to 8 ay mayroong senaryo na pasok na pasok sa punto na ating sinasabi kanina tungkol sa pagpababalat kayo. Kasi matapos yung offering nila Abel at Cain sa harapan ng Diyos, mapapansin nga ninyo dito na kinagalitan ni rebuke ng Panginoong Diyos itong si Cain sa kanyang naging attitude. Ang sabi dito sa verse 6, And the Lord said unto Cain, Why art thou wroth? uh, sa Tagalog na lang kasi ang hirap sa King James Version bakit ka nag bak, bakit ka naginit bakit ka naggalit at bakit namang lawang yung mukha verse 7 kung ikaw ay gumawa ng mabuti di ba ikaw ay mamarapatin magiging kalugod-lugod ka sa akin, gumawa parang ganon. At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan. Hindi nahandusay. Actually, mas maganda nag-aabang nagaabang ang kasalanan sa pintuan at sa iyo'y pahihino at, at sa iyo'y pahihinuhod ang kanyang nasa at ikaw ang papanginoonan niya. Napakayaman ng verse na ito actually pero wala akong time para ma-preach to. Pambihira. Ang yaman nito. Ang yaman ng verse 7 na to. Napakarami mga uh, sermon na pwedeng mabuo dito. Pero yung Diyos dito, nire-rebuke si Cain. Cain, bakit ka nagalit? Mabuti ba yung ginawa mo? Hindi ka namang gumawa ng mabuti sa harapan ko. Hindi ka nag-offer ng best sa akin. Hindi tulad ng ginawa ng kapatid mo si Abel. Nag-offer siya ng best. Ginawa niya ang kanyang best para sa akin. Sa offering niya. Ikaw, hindi na take note ah, may pumapasok sa utak ko dito, ayoko magtagal kasi lumalakad ang minuto. Pero wag niyong isipin, may iba kasi iniisip, kaya daw kinaluguran ng Diyos yung offer ni Cain kasi nag-offer daw si Cain, ay si Cain, si Abel, nag-offer daw si Cain, kaya daw kinaluguran ng Diyos kasi nag-offer daw si Abel ng animal sacrifice. Pero hindi yun. Kasi wala pa naman ditong mosaic law eh. And remember, yung kanilang offering dito, dip, uh, ah, uh, nakadepende ito or ayon ito sa kanilang personality at occupation ng time na yon si si, si Cain ay isang magsasaka, si Abel actually magsasaka rin pero yung pinaka-focus ng pagsasaka ay yung sa mga hayop, yung mag-alaga ng mga hayop, siguro kalabaw para may makatulong sa pag-aararo ng ng lupain ganon. Meron lang silang magkaibang specialty, magkaibang talent kumbaga. Pero yung kanilang offering, kaya, kaya nalugod yung Diyos kay, kay Abel kasi inoffer ni Abel yung kanyang pinaka-best doon ayon sa kanyang kumbaga talent or occupation na ginagawa. Pero kay Cain, hindi siya kinalugdan ng Panginoon, hindi siya nirespeto ng Panginoon sa kanyang ginawang offering kasi hindi siya nag-offer ng best eh. Na, ang dami mga bagay dyan sa theology o mga commentary pero yun lang yung putong gustong gawin. So, ang point lang, hindi kinalugdan, hindi nirespeto ng Diyos yung ginawang offering ni Cain kasi hindi ibinigay ni Cain yung kanyang peso, kinagalitan siya ni Yahweh. Tinuwid siya ng Diyos, sinaway siya. Bakit ka magagalit? Bakit nag-offer ka ba ng best sa akin? Hindi naman ah. Kung gumawa ka ng best, eh papupurihan kita. Pero bakit ka nagagalit? O kain, wag mong i-entertain yung galit na yan sa puso mo kasi kumakatok yan. Kapag ikaw ay nagpa, nagpahinuhod dyan, kumbaga nag-submit ka dyan sa kumakatok na kasalanan na yan sa puso mo, nako, sisilain ka niyan. Ganon. And then, ito na pagdating sa verse 8. Ito yung pinakapunto dito eh. And Cain talked with Abel, his brother. Ito yung pinaka gusto kong sabihin dito sa inyo na may kinalaman sa punto ko sa illustration. Kasi may dalawang paraan ng salin sa verse 8 kasi. Sa, sa top version ko at saka sa TPB na ginamit, makikita yung pagkakaiba ng punto ng translation. Okay, now yung pagkakaiba ng punto ng translation na ito ay hindi nangangahulugan ng contradiction, kundi sa wikang Hebreo kasi, hindi malaman ng ating mga translators kung ano nga ba talaga yung supposed to being dapat i-translate. Okay, now, hindi ko na kayo kinakailampangin doon. Pero may dalawang punto kasi ng translation eh uh, ito na lang Tagalog yung siyang ginamit ko. Doon marami pang ibang versions, pero ito na lang para for the sake ng time sa uh, sa tinatawag na TAB version o Tagalog ang Biblia na version, ang pagkakasalin ay at yaoy sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na kay, kay, kay Abel. Yung yaoy kasi dito ay tumutukoy sa uh, sa senaryo ng ang dito ng verse 6 and verse 7. Ang ibig sabihin, now, paikliin ko lang to, ang ibig sabihin, nung kinausap daw ni, ni Cain si Abel, immediate agad yon So, after ng offering, immediate na nangyari. So, after nilang mag- mag-alay, kinausap ni Cain si Abel at, na, at, at sinabi kay, kay, kay Abel, Abel, bakit ka kinaluguran ng Diyos? ba't kinaluguran ng Diyos yung alay mo kumpara sa akin? And then, nagkaroon daw sila ng tinatawag na uh, religious dispute. Yan. Uh, ah, wag ko nang sabihin may sumasagi sa mind ko dito pero yun yung punto yun yung ibig sabihin at yaoy sinabi ni Cain kay sa kanyang kapatid na kay Abel kasi nga nirebuke ni Yahweh si Cain and so pinuntahan ni Cain si Abel para humanap pa ng argumento bakit kasi kinalugyan na ng, ng Yahweh yung alay mo at hindi yung akin ayon pero yung isang translation is isang araw niyaya ni Cain ang kanyang kapatid at sinabi niya, Abel, pumunta tayo sa bukid. Itong, itong Abel, pumunta tayo sa bukid. Ewan ko sa translation ninyo, pero hindi nyo yan makikita sa ilang versions ng Bible. Sa King James nga, hindi ko siya makikita eh yung word na Abel pumunta tayo sa bukid. Pero nagkaroon ng ganyang translation kasi nga doon sa original, merong ganyang insert na, nangang, na nangangailangan ng ganyang punto ng pag-anyaya. So, paikliin ko na lang ibig sabihin. Uh, ang, point ko dito, mas higit akong natatangay ng posisyon ng TPB. Etong isang araw ni Yaya ni Kay ng kanyang kapatid, Abel pumunta tayo sa bukid. Uh, I think hindi I think yung pagpatay ni ni Kain kay Abel ay hindi immediate na nangyari. So, sa tingin ko, lumipas siguro muna yung mga ilang araw o, sa, o siguro linggo and then buwan uh, ganun muna yung nangyari. So, ang ibig sabihin, merong tinatawag na, uh, ang tawag sa batas sa malice afterthought or premed premeditated murder. Plinano muna ni Cain yung kanyang gagawing pagpatay kay Abel. Yun ang punto dito. At para gawin yun, isang araw, uh, niyaya ni Cain si Abel. Sa, sa Hebrew actually, sa, sa, sa position ng mga naniniwala sa ganitong punto, yung pagyaya na ginawa ni Cain kay Abel ay, ay tinatawag na panglulur. Ibig sabihin, pang-aakit, pang-iengganyo. Actually, sa isang uh, komentarista na na si John Hill, ang, ang kanyang sinabi ay ganito eh. Or, okay, wag na lang si John Hill, pero bagamat sabi rin ni John Hill, pero dito sa isang kay Jamie Fawcett, something ganun, na itong ginawang way ng pakikipag-usap ni Cain kay Abel ay friendly manner napakabait talaga. Napakabait. Napakikipag-usap ni, ni Cain kay Abel. Abel, punta tayo dun sa bukid. May pag-uusapan tayo something. O kaya, ewan ko anong talagang uh, pag-uusapan nila o ano yung mga sinabi ni Cain uh, ah, sa kanyang way ng pag-anyaya kay, kay, kay, kay Abel. Pero nayaya niya kasi si Abel eh hindi nakasense ng murderous intent itong si Abel. And I think hindi bopol si Abel uh, para hindi ma- ma- ma-sense yung murderous intent na yun. Kung sakaling uh, basta hindi siya hindi siya bopols para hindi yun masense eh. pero ang punto dito ganun na lang kagaling si Cain sa pagtatago ng kanyang murderous intent Okay? Yun yung punto dito. Itinago niya yun, hindi lamang sa pamagitan ng isang napakatamis na salita at uh, friendly manner, kundi talagang meron siyang way nag, hindi ko alam kung paano yan ang tawag ko lang dito black set so kasi wala akong way ng pag pag-interpret pero o oh, pag paano tutukuyin yun. Pero sa mga nanonood ng anime, alam niyo yung ibig sabihin ng Black Setsu, no? Pero yun, napakatinding way ng paglilihim ni, ni Cain na kung saan hindi mag-discern ni Abel. Grabe. Ang tindi. Ah, ang dami kong bagay na masasabi dito. Grabe. Ah, ganun, ka, ganun katuso ganun kakatindi magtago ng sama ng loob, ng inggit, ng galit, ng puot, ng hinanakit, itong kain na ito. Ganun katindi, ganun katalino, ganun katuso. Parang naalala ko tuloy sa Death Note, eh, yung labanan ni Light Yagami at saka ni, ni El. Do paborito ko si Light Yagami. Pero yun eh, Parang tulad ni Light Yagami, hindi mo talaga ma-discern ang tindi, magtago ng sama ng loob. Akala mo, kaibigan mo. Akala mo, gagawan ka ng mabuti. Pero yun pala, may plano para patayin ka, i-assassinate ka. Kumbaga sa Kenshin Himura, may tuturing ko na itong si Cain, taglay yung personality na ano eh, ni Sojiro eh. Walang emotion. Kayang itago yung damdamin matinding advance na setso ito. Advance na balat kayo. Ganon katindi itong si Cain. Ah, grabe. grabe. Okay, huwag na ako magano. Ang dami kong masasabi. Das, ito, conclusion na ako. Mag-ingat kay Cain dahil si Cain ay di lamang mukhang santo kundi isang tusong balat kayo. Matindi magtago ng kanyang sama ng loob o pangit na nararamdaman sa iyo. Now, yung kain na yan, sasabihin ko sa inyo, ay hindi lamang uh, makikita sa mga non-Christian, idamay na rin natin ang mga Kristiyano. Pwede pa rin mag-asal kain. Pwede pa rin. Daming paliwanag sa mind ko pa rin, pero may the Holy Spirit ang siyang mangusap sa inyo. Pero yung tusong balat kayo na yun, hindi lang yan nagaganap sa mga unbeliever. Of course, sige tayong dapat mag-ingat sa mga unbeliever, ano? Lalo tigit kay Lois at saka kay Marwin na nagtatrabaho sa public school. Ang dami mga balat kayo dyan sa ano, sa school ninyo. Huwag kayong paninlang, huwag kayong paggamit, huwag kayong pagoyo. Maging matalino. Okay? Wag nin, wag ninyong hayaan na samantalhin kayo ng mga kako-teachers ninyo sapagkat kayo mga Kristiyano, maging matalino. Okay? Maraming tusong balat kayo sa public school. And then ito pang isang point, ang pagbabalat kayo ay akala mo, ito yun eh. Akala mo para sa iyo. Yung tao yun, akala mo para sa I am for you. Subalit may pain pala para sa iyo. Akala mo para sa iyo. Akala mo yun, parang ang sakumikan kanina, may pinapakain sa'yo, pero may lasong pala yun. Yan ang kain. Yan ang kain. Ah, I think ay, ah, sa inyong sarili mga buhay, alam nyo pa yung mga implikasyon niyan, di ba? May mga karanasan kayo, may mga kinaibigan kayo, may mga sinamahan kayo na mga tao na akala ninyo para sa inyo, akala ninyo kakampi ninyo, akala ninyo maaasahan ninyo, akala ninyo masasandalan ninyo. Pero dumating yung time, ano nangyari? Tinaob kayo, iniwanan kayo, pinagtaksilan kayo, sinaktan kayo, di kayo naunawaan, na misinterpret kayo, siniraan kayo, tinunit ang kalooban ninyo, winalang hiya kayo, dinislike kayo. Diba? Di ba? Tihira, oh, dami mga ganyan na tao sa mundo. Kaya mag-ingat kay Kain. At nakakalungkot na yung ugaling Kain supposed to be hindi dapat sa loob ng simbahan, pero meron din sa loob ng simbahan. Ay, parang papamura ko dito. Hay, <laughs> kaya wag ninyong isipin mga kapatid ko na yung ugaling Kain na yan ay sa mga unbeliever lang. No, sa local church meron. Tandaan ninyo yung lesson natin noong nakaraan nating pagbubulay. Si Satanas nagtatanim din ng kanyang binhi sa loob ng iglesia, sa loob ng simbahan. Grabe. Hindi ko masasabi. Oh. Lastly, bilang action point lang. So kung merong balat kayo, ano yung dapat natin gawin? Paano hindi tayo dapat maging balat kayo? Well, ganito. Una, hindi na ako papakahaba-haba. Galing dito sa verse 4 na punto. And the Lord, ayan, may nababasa nyo naman. Ito yung natutunan ko. Di, di ko na to explain na mahaba. Para hindi tayo maging balat kayo, para hindi tayo maging tusong balat kayo na tulad ni Cain, ganito yung unang dapat natin gawin. Tulad ng ginawa ni Abel, maging tapat na mananambahan sa Diyos. Pag tapat kang mananambahan sa Diyos, magiging tapat ka rin sa isang tao. You know, ang pagiging worshiper natin sa Panginoon, kapag babad ka sa presensya ng Diyos, sa panalangin ng Diyos, tingin mo, manluloko ka ng kapwa? Ay, hindi. Ah, ah, ah. <laughs> gusto ko sabi, gusto niyo yung mga friends na tunay, na friends forever, maganap kayo ng mga friends na mahilig manalangin. Yung worshiper, mahilig magbabad sa presence ng Panginoon, di kayo pagtatak sila nun. Yun, ang uri ng mga friends na dapat hanapin. Next, para hindi maging balat kayo, ibigay sa Diyos ang best mo. Eh, dito ang tabi kong masasabi, pero magpipreno ako. May isa pang punto, pero last na lang ito. Ibigay sa Diyos ang best mo at hindi ka maiinggit sa offering talent situation ng ibang tao. Pag sinabing offering, pwede yung sumagisag sa talento situation. Yung parang ginawa ni ano, ni Abel. Hindi nagkumpara si Abel sa offering ni Cain na ayon sa talent at saka situation ni Cain, hindi niya kinumpara yung kanyang sarili doon. Bagamat si Cain ikinumpara yung kanyang offering sa offering ni Abel, pero si Abel hindi niya ikinumpara yung kanyang offering kay Cain. Bakit? Kasi ibinigay ni Abel yung best niya. Now take note ha, ah. ang sabi ko dito naka-quotation, yung best mo. At yung best mo, huwag mong ikumpara sa best ng iba. So, kasi, ay, uh, may mga talento tayo iba-iba. Eh. Maaring iba maliit, may iba malaki sa paningin ng tao. Pero sa paningin ng Diyos, yung sinasabi na yan na maliit at malaki sa paningin ng tao, pantay lang yan sa Kanya. Eh. Kaya kunyari, ito, kunyari, janitor ako sa isang simbahan, ano, yun yung aking tungkulin, at hindi ako pastor. Palagay ninyo, higit na kalugod-lugod na sa Diyos yung isang pastor kasi pastor siya, tumatayo sa pulpito, lagi nakikita ng tao, laging pinapakinggan ng mga tao. Kumpara sa akin na janitor lang sa simbahan. No! Kung gagawin ko yung best ko ng pagiging janitor, higit akong kalugod-lugod kay Yahweh kumpara dun sa pastor. That is kung ibinibigay ko yung best ko bilang janitor. Kita niyo yan? Kita niyo yan? At kapag ganyan yung gagawin mo, hindi ka magkukumpara sa ibang tao. That's why yung Facebook ngayon, mag-ingat kayo ha. Ay nako, sa totoo lang, ang daming pain dyan sa tanas sa Facebook. Kasi sa Facebook, kapag binuksan mo yan, papainan ka ng jablo at saka ng human nature mo, natatanginin ka, o oh, tinan mo, si ganito ganyan, kumpara sa'yo. Si ganito nasa California na, si ganito nasa abroad na, pero ikaw, dyan ka pa rin. Tapos pa-picture-picture na lang siya dun sa abroad tapos ikaw nasa Pilipinas ka pa rin. Buruin mo yon mga ganun eh. O kaya, o ganito, may maganda silang pinuntahan, maganda yung hobby ng, ha, ha, ano ng buhok niya kumpara sa iyo So, ikaw, uy, buti pa siya mapapagunan ka. So, madidiscontento ka sa buhay. Kaya yung Facebook na yan, sa totoo lang, bagamat biyaya yan ng Diyos, ano, pero isa yung pinakamabisang paraan ni Kain sa lipunan natin ngayon. Maraming Kain sa Facebook. Mag-ingat kayo sa Facebook sa filosofiya ng Facebook, sa ugali ng Facebook. Ang dami mga kain dyan. Ay, alam na, si Lois, magaling si Lois sa mga camera angle, ano? Kahit na yung isang mahirap na lugar, na isang pangit na lugar, kaya niyang gawa ng magandang angle. Depende sa pag-a-angle lang sa kanyang uh, picture, eh. Ganon din sa Facebook, kunyari, ang ganda ng tanawin. Pero may basura pala sa gilid. <laughs> eh, marami kayong alam dyan. Marami kong alam. Pero ang punto ko, ibigay mo sa Diyos yung best mo. At hindi ka magkukumpara sa best to sa situation o talent ng ibang tao. Kasi the moment na mainggit tayo, ikinumpara yung ating talent at situation sa iba, magbabalat kayo ka. At yun yung maraming nagaganap ngayon sa Facebook. Pambihira! Han, daming balat kayo dyan. Kunyari nakangiti, kunyari daming pera, kunyari sarap ng pagkain kunyari laging masaya-saya, friends forever tayo. Hey, nakaw, nakaw, pampihira. Hey, gusto ko na sanang matapos pero gusto ko pang mangasar. <laughs> Parang si Elijah. Naasar yung mga propeta ni Baal. Nakaw, madaming balat kayo sa Facebook. Pwedeng ang, ang Facebook pwedeng gamitin sa ministry. Ah, hindi ako nag-aano diyan ha, ah. pero wag kayong patangay sa kain na attitude na nanggahari ngayon sa Facebook. Ay, nako. Nako. Remember, tayo ay mga tao na one liker lang. One liker. Sino 'yon? Si Yahweh. Parang gusto kong sabihin si Yahweh El Shaddai si Yahweh, si Jesus, ang Holy Spirit. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. One God. Three and one, kumbaga. So in a sense, meron tayong three likers, personality. Sapat na yun, sapat na Okay? So ano man yung talento ninyo, situation ninyo, i-offer nyo sa Panginoon at maging one liker lang kayo. Yung one liker na yun, kaya kayong payamanin yun. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Huwag kayong maingit sa mga ano. Kaya kayong payamanin ng one liker na yun. Kahit isang araw lang. Ay, Diyos ko. Ay, pambihira. Kaya, kaya huwag kayong maingit sa iba. Huwag kayong magkumpara sa iba. One liker is enough to have a great success. English yan ha. One liker lang. Great success means one liker. Yahweh. Yahweh. Panginoong Diyos, maraming salamat sa pagbubulay na ito. Ang daming masasabi pa. Do, do, tumagal ako sa minuto, Panginoon. Pasensya na po sa mga kapatid na ito. Pero mukhang ito yung sinasabi ng Holy Spirit mo sa bawat isa sa amin ngayon. Gawin mo kaming one-liker lang, Lord. Ikaw lang. Tuon lang sa'yo, Lord. Wala nang iba. Gawin namin yung best namin para sa'yo. Kasi ikaw ay may kakayahan. Ikaw yung King of the universe. Yahweh Sabaoth, Lord of heaven and earth sapat ka Panginoon kung tutuusin sapat ka so oh, daming dapat ipag-pray Panginoon at dapat ipagpasalamat hindi sa sermon na ito pero just one word Lord gawin mo kaming one liker one audience one desire Yahweh Yahweh Yahweh ito ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus Amen ay minsan bagayos ito yung aking pagpapala sa inyong lahat Okay, blessing ko yan. Pagpalain kayong lahat, okay? Pagpalain kayong lahat. Yan, yan. Itong aking kamay, na pakaiba yan. Napaka makapangyari ang kamay niya. <laughs> Bo! <laughs> yan, see? O sige, ah, God bless. O sige, paalam na tayo. Okay.